Jazakumullah khairan wa ahsane ilaikum, Assalamu alaikum. Da li će čovjek u kaburu znati hoće li biti od stanovnika dženeta ili džehennema? Na u kaburskom ispitu čovjek će imati znakove, znači koji će biti jasni. Onaj ko bude vjernika, doći će mu nakon ispita od dženneskog mirisa i osjeće dženneske ljepote. Za razliku onoga koji je od džehennem lija, znači njemu će biti od patnje džehennema. Već će imati preznake onoga što ga čeka poslije.